the girls are spear to me. Need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Eta ta bai, zagit, ametsu bat bete dute. Hauzarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, ongi etorria gure kulturatal honetara. Gaur, endaian barrena ibiliko gara, asteartetik osteguna bitarte, endaiak lau artisten bisita, jaso baitu Michele par, San Cristian Galtzeta Buru, Pierre Bizleg eta Patxi Laskarai argazkilariak hemen ditugu. Hiru egunez, endaiako soko ezberdinetara joan dira, entzutea, biltzea, eta hitz argazki ezberdinen seka, noski bai. Ebentik elkartearen zuek eben Euskal Herriko atlas geopoetikoa egitasmoaren baitan, endaiara hurbildu baitira. Baina zer da hori? Michel Etxeko parrekin mintzatu gara, eta berauk esplikatu dizkigu, ba egitasmo honen nondik norakoak. Eta Jean Christian Galtzeta buru ere entzungo duzuek gaurko emankizunean bere begiradatik, egitas montan murgiltzeko aukera ere aprobetsatuko baitugu. Kultur Alea Ich bin dann dann ganz sehr aussieht, wer tut Proiektua, ba, ene buien abiatzen dela orte batzu edo hanitxe, zeren uh, ibiliz uh, eh, eskal zehar gozamen bat da, traba bezain, uh, akuz, alkar komprenitzia, alkar ulertzia, hitz allaketa, markinatik xantegaziat, eta txo, hori nula musika bezala ikusten dut, tanien, eta hondin proposatu hiru laguneri, eta ziek heben, beti, ah, ziek heben, hola. Eta hori bon, ibiltia herrietan, mena ez uh, eh, emanali egiteko, mena bai hiru egun. Hade formula, asmatu, konzeptua, laulagun, hiru egun, eta emanali bakar bat. Hau da, horri alde bat, gure atlazen horri alde bat. Hade laulagunak, uh, eh, Jean-Christian Galtxeta bere, toni, musikan eta kalakan hiru egunez eta beste bat Pierre Wissler montorikua, hua grabatzen, katu mikroa handi batekin, eta mm, beste bat uh, eh, Joanes Etxebarria genian, hastapenian, eta guai bidaia zion da, ordin patxilazkaraiekin, haik irudi hartzen mena argazki. Eta hola, alegia deus ez, eh, itzordu finkatu batzu, itzordu improvisatu gehiago, eta hiru geren egunean, kartierekuekin edo herritarrekin, eko etxeko langilekin eh, itzarturik, hiritarra komitatu, bihar dugu. Eta mm, eskentu guen emanalia, bena gure emanalia ez da gu bakarrik, bena bai, eh, bena bai, eh, lekuko gisa, bildurik bai soinu eta bai argazki. Muntaketa eginen dugu, argazki muntaketa batzu, portretak eta, eta Eta soinu historia handia, bai, jenten ahotsak eta historio txipiak ere bai, biztan da. Aste honetan eba da, historioa, <laughs> arte eskondeekin. Eta hortaik autu bat oso subjektiboa eginen dugu, eta, mm, eta horrek mm, horrekin hasiko dugu gure musika, galtzi eta beruian eskosoinua, eta nire txistu eta eta herrian ebildutako bertso, sasi bertso batzu, eta eta horrek eginen du gure atlazaren horrialde bat beste bat, beste hiru badio eginik, pagolan, siberuan, bazterrian, arnegin, eta Euskal Herri erditan bena Frantzia bazterrian, eta mm, aginagan oso urbiliko oso batean. Eta geho gure asmoa da, aztekit, hogei bat, hogei tamar bat egitea. Ez dugu presarik, mena denbora <laughs> eskatzen du, eh? Mhm. Eta hortaik geho liburu batetan agertu, mm, argazki, testo, bertso, eta um, mm, CD batetan edo bitan agertu soinuak argazki audio. Ba, zuen enda jarra zu? Enda jarra da. Abai, ah, eh? zere? ere? Eh, sortzez ere. Eh, eh, bai. Ah. Hain eginen bazen ez endaiarrik, endaian. Endaian. Eta ze kartieretan sortu zinen? Zen. Zen, hauzotan sortu zinen. Zen. Eben? Eben kartieretan? Habai, ah, eh? Eben. Bai. Ez zu ordin aldaketa franko, ez? Eh, Eben, kambio hau Bai, bai, bai. Eta endaian eh, dagoeneko egun bat igaro eta bigarrena duzu hau. E, zer sendituzu duzu endaiaren gan, endaiako erritarren gandik? Nola bizi izan duzu endaiako herria? Endaian nago soraturik, iparagire bezala, zerren gulenan ah, ez da, zaila beharriak eta bigiak zabal zabalik edukitzia. Hordina, atzoko indarrizko kampamentian, beltzenian, ah, ondoko ostatian genin eginko inarizko kampamentiek handebaz uh, eh, gorago dugu zeren eskiulatarra behita nausia, maiten ostatian. Eta antik, beti ostati batetan beti herri batetan birika edo zerbait erreia bada, eta orduan sentia igaiten. Eta, eta beti harriazten gaitena badakigu euskara egoera nola den, bena euskara bazter guzietan entzuten da. Aztekit guk erakartzen dugu, bena adineko jente, atzo pilota antrenamentien izanen gira, erakaslea erdalunak ziren, mena hau guztiak ziren, hori bada zer bizi. Hena endaian lugu isi bezala, ni isi bezala, ze bizi, ze jenti, eta eben, eh, uh, ez dugu arazorik uh, aparkatzeko, eben eh, bai, txenele <laughs> bat duz. hau, you. Bon, beti enitzat eh, hola gotainera joatea edo suberora joatea beti holako abentura bat da nahi da. Bai, berdin da e ego alderatzen lafagora joitea ere abentura bat da ere. Eta eskolegian hori da gauzak e, berdinak dira eta memento berian desberdinak dira ere. Elgar ezakutzen dugu, baina ez ditugu gauza berak bizitzen edo manera berean beden. Eta bez, hola ibiltzea proiektu horrekin, zuek eben proiektuarekin ibiltzea da. abentura bat, beti abentura bat da, gana hemen endaian gira, pentsazazu, endaiako girua aluzinantea da, gu nun izan ginen, izan ginen ahnegin, eman dezan. Arnegi eta endaia ez da gauza bera, gero aginaga ere oraino beste, beste toki batzu eta eta gero ere ofizio honek, gure ofizio honek emaiten du ere behar dugula jendekin kurutzatu eta jendekin mintzatu eta alakatu eta eta behaz eh, bon, iduriz egiten aldugula, menturaz eh, normalean baino gehiago, zenta badugu misio bat badugu egiteko, behaz, hola, behaz, jendekin nola topatzen gira, eta eta hori zinez, eh, ahas, ahas gustukoa dut nik, eh, beden. Ba, ez da, ez da, ez da. Ba, zure... Zureari ekin gu... Zureari ekin gu... Gu... Ah, ba, zureak, nire akperak ere. Eh. Ba, ba, ba. Atxo! Zure mekatzale, botz zukere. Zukere botz bilzen. Gokaliz botzak berotzen. Gokaliz ah. botzak Gokaliz botzak berotzen. Saiatzen zarete herriaren arnasa hartzen. Begirada artistikotik, tike, eh, zen begirada eh, herria nola jaso duzen erakusten? Ba, lehen aldietan e, eh, eh, berri zen guretako ere lehen aldiak ziren eta mandizan uste dut hasi ginen pagolan hasi ginen, lehen egin ginen pagolan. Bon, bakarrik eh, zen materia hartzea, ola, jendeak e, elgarrizketa batzu, argazkiak eta musika pixka bat muntatu eta gauzak egiteko. Bena, joanago eta e, emeki emeki hori gertatzen da. Nik hemen txanditzen dut lehen aldiko, hemen e, endaian zinez alako zerbait e, ez dena hitzet, hitzena, ez dena bistakoa, benen zerbait, hola, txandi dena, baizu, alako giro bat, zerbait misteriotsua da, ere pixka bat, ez dakigu susen zer den, benen da tolako zerbait, biziko, giro bat, ola. Eta hori, ahas, horren orre, senditzea guztuko adut, nik maite dut. Eta senditzen duzun hori, eh, musikaren bidez eh, interpretatzen saiatuko zara? Edo bai. nola, nola eh, lan egiten duzue? Bai. Gero, bon, nola gana. Hori, bai, pentsatzen nuen, eh, hori aipatzen dugun hori ez, ez baitakit susen zer den, ere giro bat edo mm. gauza misteriotsu bat edo. menturaz musika da hori, deia. Hori bera musika da. Beraz, e, e, zer, kasik erran ezake, meian ertea, endaiaren musika. Ba gizu? Zer zenta, musikarena, musika da hizkuntza bat bezala da, komunikatzeko da, benan, ez da hitzekin, ez da, eh, ez da bistakoa, da gauza bat biskat eh, misteriotsua. Eta segor niz, bai, barda eta sendit, barda hemen endaian ginelaik eta senditzen nuen eta pentsatzen dut egun, menturaz, endaiako musika badela, musika bat. Eta musika hori jadanik hor da eta egun, egun guzia entzuten da musika hori entzuten alda. Eta batzutan, aixesago atxetan eta kalmatzen delarik, gauzak eta hola. Eta gero guk eginen dugun musika, bon, baditugu pieza batzu eta hola, eta jadanik e, ekarri ditugunak, materia bat, e, duguna, baina gero improvisatzen dugu ere bai. Oestian egin dugun bezala, maitena ostatuan, Hora jotugu pieza bat, bi pieza, Michele kant, asu, asida Michele kantuz, eta hola, eta hola, dugu pixka eta hori da guk ere hola parte hartzen dugu endaiako musikan. Bakizu? Bai, bai. Hala, holako zerbait. Da. golden. betetzen saiatuko zarete. Zuen atlasa. Beste mm, bai. herrizon baitzu baditu zeola. Bai, bai. bai. E, bai kusmiran bai. edo etorriko dena etorriko da. bada, uste dut, e, e, ez bere ala, bena joango gira bizkai alderat ere, uste dut, ah, bai, <laughs> joango gira, bai. Bena, kosta, kosta bizkaia eta kosta alde, alde batean, hor. Ah. Eta, bai, behaz, badira olako Ba bai, ez da, ez da problemarik, eta garazin ere, bada herri bat e, behar dugu hau zapesa ikusi, eta gozo bat zen egiteko, eta... Mhm. Hola, eta... Bon, pff, ala, ze behar da erran. Gero, ni e, aspaldi hasi nintzen, hola, lan batean ureko gauz batzutan, eta hola, ureko konduen egiten, eta hola, eta hasi nintzen egiten ibiltzen. Baina garaziko egiak bakarrik. Eta bena, hor ere, egin nahi dut. Badira egiak, desberdinak dira, egi bakutsak badu bere musika, badu bere soinua. Eta egi batean ere, jen, e, etxe bakotsak badu bere soinua, eta etxe bakotsan, persona bakotsak ere badu berea, eta behaz, ora, behaz, guazen hain zina, hola egiten albali maitugu, zemait, eh, ez dakit urtez, zenta hori da, proiektua bizpailu biz, nada, eta ez eginen dugu gogotik hola eta hola, plazarekin Ba, mi esker. Aspaldi kantatu, ez ez gara, gara. de de, folklore, ça c'est la culture, monsieur. Et après, vous allez en faire quoi de ça Alors, demain soir, on fait une euh, présentation, donc je vais vous de si vous Oui, où ça Et euh, à Mendisola, dans la salle. Oui, à quelle heure À 20h30. Et en présentation, on va montrer Il y a trop d'is. Normalean egiten dugu atlas geopoetikoa bakizu. Eta uste dute salbuespena egiten dugu Aste honetan endaian atlas geopolitikoa egin dugu. <laughs> Uste, eh? Mena politika hori gure maneran bilakatuko da poetikoa nik uste, eh? Ez dugu ez, kapurik alde hortaik. <laughs> Bazuek eben proiektuaren baitan endaian burutzen ari diren lanaren emaitza, ostegun ikusi eta entzun izango duzue, gaueko sortzi terdietan izango baita itzordu, endaiako mendizolan kultur gunean. San Christian galtzeta buru eta Michel Etxekopar izan ditugu emankizun ontan solaskide, eta eskertuko ditugu esetasu guzti hauek emanik. Ba gure aldetik besterik ez entzule, hau izan da gure gaurko kultur alea eta bihar arte izango izet. Izan ongi aio. Ooh. also swear to my darlingness Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai,